par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Sveicināt, sveicināt, rādum arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un labās ziņas raidījums – kas eh, gandrīz katru vakaru, ja ne katru vakaru, eh, nu, notiek un eh, raidījums par labām lietām, kas notiek mums visapkārt. Un arī šajā vakarā gribas parunāties par kaut ko labu, kas notiek mums visapkārt. Un, un lai par to runātu, tad šoreiz man ir divas viešņas. Un uh, divas viešņas no uh, vietnamiešu uh, kopienas. Sveicinātas! Labdien! Uh, es esmu Anna no Vietnamiešu kopiena. Un esmu Violeta. Tātad Anna un Violeta <laughs> eh, dažus vārdus pateica, bet tā kā nejūtas vēl pilnīgi drošas eh, par savu latviešu valodu, tad eh, šo, šoreiz mēs runāsim angliski, un es tulkošu, protams, es tulkošu, tad, lai visi varētu saprast. Un šī vakara tematika ir jaunais gads. Eh, varbūt tās izklausās tik dīvaini, kāpēc jaunais gads, bet tas ir tikai tādēļ, ka ir ķīniešu jaunais gads, kurš sākas. When does it start the new year? Chinese New Year or Vietnamese New Year? Oh, so like the um, Vietnamese, or you can say the Lunar New Year, start following the lunar moon phases. So it's go after the sun phases, which is like the usual New Year that we have here in Latvia. Aha, tad, tad tas ir lunārais uh, jaunais gads, kalendārs, kas seko uh, saules ritm, ritmam, principā, kurš sakrīt ar Latvijā uh, esošo jauno gadu. but there are the celebrations that are coming up. Oh yes, like the Year is the next Wednesday on 29 of January. Tātad uh, 29. janvārī uh, nākošajā trešdienā ir uh, jaunā gada svinības. I call it Vietnamese or Chinese uh, New Year. Is it correct or? Um, it's actually the same, but like for the Chinese people, is they prefer it to be Chinese New Year. and Vietnamese people prefer it to be Vietnamese New Year. Okay. But like in general, we just say Lunar New Year. Ok, jā, tātad, eh, protams, ka ķīniešiem patīk, ka tas ir, eh, tiek saukts par ķīniešu jauno, jauno gadu vai vietnamiešiem par vietnamiešu, bet principā ir lunārais eh, jaunais gads un tā mēs viņu arī saucam. Mm -hmm tēmu sapratāt, <laughs> jaunais gads, un, un, un tas ir varbūt tas ir tas pats, pats svarīgākais, es domāju, varbūt tas pat ļoti aktuāli, mēs varam uzsākt vēlreiz no jaunā ar jaunām uh, ar jaunām apņemšanām un ar jaunām iedvesmām šo jauno gadu, un varbūt tās ir iedvesmoties no tā, ko tad mums pastāstīs e, Violeta un Anna e, šajā gadījumā, šajā e, raidījumā. Bet rādījumā arī klausītāji gribu arī teikt tādu lietu, ka rādījumā arī pastāv pateicoties jūsu ziedojumiem. Mums nav citu ienākumu avotu, nav reklāmas vai tādas lietas, kas apmaksātu rādījumu arī darbību. Uh, Eh, mēs esam nekomerciāla radiostacija, un tas nozīmē, ka eh, visa darbība tiek nodrošināta pateicoties ziedojumiem, kas ienāk no individuāliem cilvēkiem, no eh, cilvēkiem, kuri mūs dzird, kuriem šķiet, ka mūsu saturs ir svarīgs un būtisks priekš sevis, vai varbūt tās ir priekš kādā sev tuvu un mīļa cilvēka. Un tādēļ esat arī gatavi noziedot un atbalstīt rādījumu arī. Ja tu mani tagad dzirdi, uh, un tev šķiet būtu vērts atbalstīt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītra ziedot un atbalsti. Eh, tur atradīs visdažādākos veidus, kā tu vari noziedot. Ehm, gan bankas konts, gan PayPal poga, gan apraksts par to, kā arī skaidrs naudas ziedojumu tu vari atstāt baznīcē, rādījumu arī kastītē, ir speciāls kastīts par uh, Eh, dažām baznīcām izvietots, tad tajās tu vari iemest un eh, mēs tās šo ziedojumus arī saņemsim. Vai, protams, tu vari zvanīt arī pa ziedojumu tālruni, kas ir 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedot 4 eiro un 27 centus. Jā, varbūt tās arī tieši tik daudz arī ir vajadzīgs, lai varētu kopā mēs visi uzturēt radio Mariju ar saviem ziedojumiem, apmaksāt visus ikmēneša eh, izdevumus, kas ietver gan rēķinus par eh, elektrību, par eh, eh, internetu, nu visas tās tradicionālās lietas, kas visiem ir jāapmaksā, tā skaitā arī tiem sešiem cilvēkiem, kas darbojas šeit, pilna vai nepilna laikā algas un torņus, uh, Eh, kas translē mūsu ēteru un daudzas, daudzas jo citas lietas, kas ir tik ārkārtīgi būtisks un svarīgs, lai mēs varētu darboties un pildīt savu misiju atbalsti, lai mēs skanētu, gribētos tā pat varbūt tās teikt. Paldies tiem, kuri to jau ir paspējuši darīt, bet tie, kuri vēl tikai domā vai pirmo reizi dzird par to, kad radio pastāv no ziedojumiem, tad izmanto šo iespēju un atbalsti mūs. Milzīgs, milzīgs paldies! Paldies! Bet atgriežoties jau pie um, vietnamiešu jaunā gada un, un pie uh, vietnamiešu kopienas Latvijā, tad uh, iespējams, ka nemaz uh, visi nezin par to, kad mums ir, man pat gribas teikt, augošie vietnamiešu kopiena Latvijā. Un tad uh, prasīšu, kā pirmo jautājumu, nedaudz pastāstīt vispirms par sevi, iepazīstināt, kas tad, kas tad ir šī vakara mūsu viešņos, uh, eh, Violeta un Anna, un, un protams, arī nedaudz uh, dot priekšstatu par uh, to kopienu, kas Latvijā ir izveidojusies, un uh, par to, kādas varbūt tās ir atšķirības. Now I introduce, do you need translation into... Uh, no, it's fine. It's fine. Uh, Violeta, it's did you understand? Awesome. Yeah. yeah. So uh, you understand, but <laughs> okay, yeah. Uh, who goes first? Kuri iet okay. pirmā? Okay. I would go first. So I'm Violet, and I'm now studying in university in Latvia. Es esmu Violeta un studēju Latvijas universitātē. Yeah, and I have been living here for around eight years already. Esmu šeit Latvijā jau, ap, jau astoņus gadus. Yeah, and we are living in Riga uh, with the whole family. And uh, yeah, we have here my sister. Oh, my un uh, sister. visa ģimene, mēs dzīvojam Rīgā, un es esmu šeit kopā ar savu māsu. Yeah, and uh, I think it's now it's time for her to say eh, something. Tagad es domāju, lai māsa pastāsta par um, sevi. So my name is Anne. Um, I'm currently in high school in 10th grade. Es esmu Anna, un man, es esmu šobrīd desmitajā klasē. And I have been living here since I was eight years old, so it has almost been a decade ever since I came to Latvia. Uh, un es esmu Latvijā jau no astoņu gadu vecuma, tātad jau gandrīz veselu, vesels desmit gadus, veselu dekā, dekādu pavadījusi šeit. Yeah, but unfortunately, my Latvian too isn't that good, but I can understand, but speaking is a little bit harder for me. Um, par nožēlu man latviešu valoda nav tik laba. Uh, es varu uh, saprast visu, bet, uh, bet uh, runāšana vēl ir grūta šobrīd. But I imagine that uh, it'll come <laughs> slowly, but yeah. surely it'll come uh, because I heard before we, we, we had a little conversation in Latvian, I heard it was very good Latvian pronunciation. Es saku, ka uh, eh, pirms, pirms šī ētera es pa, aprunājos pavisam īsi latviski, un es saku, ļoti laba izruna ir. Pat ja varbūt tās jūtas, kad ir grūtāk, tad es sagaidu, ka nu, pavisam drīz jau arī <laughs> ļoti brīvi latviski varēs runāt un bez akcenta, <laughs> pat gribas teikt tā. Okay, but uh, now about the, the community, I mean larger community or Vietnamese community in Latvia. Uh, how big is it? Uh, um, what what is happening in uh, or with the community or in the community? Um, what are things that people are doing here and uh, reasons why they are coming here and uh, and and also maybe differences. Uh, I put out all the questions. You start to answer, and then then I'll come back again if if I'll if I'll mm, okay. need. But Eh, vispirmām kārtām tātad es gribu, lai nedaudz arī ieskicē un pastāst par to, kāda ir vietnamiešu kopiena, eh, kas notiek vietnamiešu kopienā, ar ko nodarbojas šeit Latvijā, kāpēc vispār brauc uz, uz, uz Latviju un varbūt tās arī par tām atšķirībām starp Vietnamu un, un Latviju. So, um, first of all, I will tell about like how Vietnamese got here. Vispirms es pastāstīšu par to, kā vietnamieši mm -hmm. atbrauc uz šejienu. So the first Vietnamese person I know, like they have been here since the last century, so like the 19 something. Jā, tātad pirmos, pirmo vietnamiešu, vietnamietu, ko es zinu, kas atbrauc uz šejienu, atbrauc uh, 90. gados. Yeah, and until now we have around a thousand Vietnamese here Un, living. Šobrīd mums ir apmēram tūkstots vietnamiešu, kas Latvijā dzīvo and most of them are Catholic. Like half of them, I can say, are Catholic. So like we all meet at the church. Uh, un lielākā daļa, vai vismaz puse, ir katoļi, kas nozīmē, ka mēs arī sastopamies uh, baznīcās. Is it, is it true that Vietnamese are mainly Catholic or no? Uh, there is a other religion. Um, they are mainly Buddhists, I could say. Ah, tātad like, pa, yeah. pa, pamatā vietnamieši ir budisti? Yeah, and not all, no, I mean, like not most of them, but like most of the Vietnamese people are like they are not from any religion. Or so, like, bieži daudz no vietnamiešiem nemaz nav reliģiski, ar reliģisku asociāciju. So, like, the biggest religion in Vietnam is Buddhi, uh, Buddhism, and then is Catholic. Tātad vislielākā reliģiskā pārliecība Vietnamā ir budisms, un tad uh, seko katolisms. Yeah, but like somehow like half of the people coming here are Catholics, so like we got a chance to like get together very Bet, well. Bet eh, kaut kā tā ir sanācis, ka lielākā daļa, kas nā, brauc uz šeien, ir ar katoļu, kā rezultātā mēs arī esam eh, diezgan kopā sanākam. And most of the, the Vietnamese people coming here are from families, So like the whole families come here. Un lielākā daļa uh, vietnamieši ir ar ģimenēm, tad, tad visas ģimenes pārceļas uz šejienu. And the reason, the biggest reason for them to come here is for the children to get like better education. Un uh, lielākais, svarīgākais iemesls, kāpēc pārceļas uz šejienu ir, lai bērniem dotu labāku izglītību. Yeah, and like because Latvia is in Europe and you know like in Europe there are many choices. There are many like options, but like Latvia is somehow like still the best candidate of them all. Aha. Uh, un uh, Latvija ir Eiropas Savienībā, kā rezultātā, protams, varam iegūt izglītību un ar tās iespējas ko eh, esot šeit Latvijā, eh, mēs varam iegūt, ir eh, tik pievilcīgas, ka Latvija tiek izvēlēta kā primārā viena no galvenajām valstīm, uz kurām dodamies. But is it easy to come here to Latvia or how, how cumbersome is or how difficult is this process? And, um, because usually Latvians thinks uh, about Scandinavia, Germany, France, or Italy, uh, you know, all, all of those countries to be more attractive. Why Latvia not those countries? Or is it easier to come here uh, than to, to those countries? E, šobrīd es prasu par to, kā ir, kāpēc, kāpēc tieši mm. Latvija, jo uh, ir taču gan Vācija, gan Skandināvija, gan Francija vai Itālija tās valstis, par kurām mēs vismaz domājam, ka būtu daudz pievilcīgāks, bet kāds vai tas process ir, ir uh, sarežģīts un grūts, uh, Kāpēc Latvija tomēr? Well, I think that first of all, well, I'm, I mean, most people think the Scandinavian or like the German is better than Latvia, but in fact, you have to start somewhere to get to I don't know anything place, other place you want. Aha, tad, tad, protams, ka liela daļa cilvēku domā, ka tiešām Vācija ir labāka nekā Latvija, bet uh, ne, ir kaut kur arī jāsāk, lai tu tiešām varētu augt labāk. Like, I'm not saying that Latvia is like lesser, because certainly Latvia is great in many aspects, where personally, as someone who have been living here for almost a decade. Uh, un arī negribētu kaut kādā veidā pamazināt Latviju, Latvijas nozīmi, jo šeit esam galu galā veselu dekādu augusi. Uh, I would say that Latvia is like great to for like as like children girls because it's like it's a very friendly environment and the education is good. Uh, Manā, manuprāt, uh, ka Latvija ir laba it īpaši tieši ar bērniem, jo, jo uh, vide ir ļoti patīkama un, protams, arī izglītība ir ļoti laba. And because like most of the Vietnamese parents um, purpose to for the children to get better educations. So they would like choose a country that's like good has good education, and well, Latvia is one of the option, and they chose to come here. Aha, un, un sakarā ar to, kad vecāki skatās pēc iespējas, kur bērns varētu izglītot, un tad Latvija pilnīgi noteikti ir kā viena no labām uh, opcijām, uz kurien tad arī doties. Uh, Very interesting. So education is the uh, quite important aspect uh, to to motivate you or uh, people to move to uh, to Latvia. Okay, I think it's enough for getting the um, uh, impression about why coming here. The other aspect is what's the difference? <laughs> Can you explain that or point out some of the aspects that feels to you <coughs> different? Tagad es prasu par to, Ehm, pie, ka pietiks ar <clears throat> kāpēc nāk, bet kādas tad ir atšķirības starp Vietnamu un Latviju? So for for difference, I will start taking education as for as an example. Tad, tad es sākšu ar izglītību kā piemēru šīm atšķirībām. So for Vietnam, like they tend to use like method and they stick to like formulas more. Ne, tātad vietnamieši ļoti pieraduši turēties pie formulām un metodēm. Whereas in Latvia, the teachers and education encourage like students and kids to like think out of the box. Bet Latvijā <clears throat> bērnu un studenti ir iedrošināti domāt tā kā ārpus kastītēm, ārpus šīm robežām. Like they will have us doing like creative work, more like practical test over writing test. Te Latvijā, piemēram, mēs tiek dot arī tādi uh, radošie uzdevumi, kas ir jāve, jāveic, vai arī praktiski uzdevumi, kas ir jāveic tā vietā, lai vienkārši uh, darītu kādus rakstiskos pārbaudījumus, eksāmenus. So I think it's like one of the things that Lavia said better in Vietnam because after having practical work and thinking outside the box, they won't have any difficulties as outdoors. Tātad eh, šis aspekts Latvijā ir daudz labāks nekā Vietnamā. Uh, Jo domājot ārpus šīm e, kastēm un, un, protams, ar šo radošo pieeju, tas sagatavo daudz labāk cilvēkus. <clears throat> And as for like other part of education, I think I will have it Violet to say it now. Uh, jā, un uh, Violeta tagad pastāstīs arī par citiem aspektiem. You are a student at the university, yeah. so maybe maybe you can talk on that. But I mean, when I'm asking about differences, uh, very large uh, aspect. So maybe not only educational. Yeah, I think it's enough. <laughs> yeah, yeah, I think it's enough for education. es tagad saku, ka varbūt tās pietiek ar uh, izglītībai, arī Latvijas universitātes izglītības sistēmu mm. var novērtēt, bet uh, jautājums par atšķirībām tad plašāk, uh, kultūrālā varbūt tās nozīmē. yeah, so like the first thing it will be the weather, of uh, course. Vispirmām kārtām yeah. gribas teikt, kad uh, laiks, laikapstākļi. Yeah, so basically in Vietnam we don't have winter. Pamat, pamatos jāsaka, ka Vietnamā mums nav ziemas. That's uh, from where we live. Actually, like from in the north, there is winter, but like not as, you know, as cold as here. Jā, nu, dienvidos, protams, nav ziemas, bet ziemeļos ir ziema, lai gan jāsaka, ka ne tik augsta kā šeit Latvijā. Yeah, and but all... today or oh, this winter is much, much mildly uh, not as harsh. Uh, yeah, right. Time. Like we don't have any snow right now, so it's <laughs> better. it's yeah. similar to Vietnam or not? no, <laughs> no, still okay. no. Es yeah. prasu, vai kā ir šogad vispār jau uh, ziema nav nekāda un nav sniega un augstuma tik īpaša, vai ir līdzīgi Vietnamai? Nē, nē, nē, arī šits nav, nav līdzīgi nekādā ziņā. <laughs> yeah, and uh, I think... Hmm? Yeah, and also, of course, the culture. Yeah, we have a lot of... Uh, I mean, like both Latvia and Vietnam has a lot of traditional cultures, but like yeah, of course, all the cultures, all the traditionals, all the customs are different. So tātad līdzīgi kā Latvijā, arī Vietnamā mums ir ļoti dažādas tradīcijas, bet protams šīs tradīcijas ir atšķirīgas. Can you uh, can you name some of the traditions that are different? Um, Mm. Tagad notiek domāšana. Es uzdevu jautājumu, kādas ir tās atšķirīgās tradīcijas vai uh, ieradumi, ar, e, ar ko mēs atšķiramies. So I would first say that I think Latvia tends to uh, value Christmas over New Year, certainly that. Eh, latviešiem uh, daudz svarīgāk ir Ziemassvētki, jeb Kristus simšanas svētki nekā uh, jaunais gads. Um, yeah, and I think it has something to do with Latvian being like mostly a Lutheran or a Catholic um, Jā, country. Jā. Jā. Un es domāju, ka varbūt tās, tas to var skaidrot arī ar to, ka latvieši vairāk luterānu uh, tradīcijā un nekā katoļu uh, tradīcijā. Uh, I, am not sure whether it's an uh, explanation, but uh, it's good. It, good no, it's like because like Laos is like a uh, Lutheranic and like Catholic um, country, whereas like in Vietnam we value New Year more because it has something to do with um, lauksaimniecība but more. Aha, yeah, uh, jā, un Vietnamā mums savukārt uh, jaunais gads ir tāds īpašāks, jo tas kaut kādā veidā tiek saistīts arī ar lauksaimniecību. Yeah, because for us the new year is kind of like the last like the last season of crops. And for us like Vietnamese like crops and everything is like very important. Aha, tad, tad eh, šī jaunā gada iestāšanās ir eh, kā beidzamās, beidzamais eh, laiks, lai ievāktu tad ražu, vai ne? Un tādēļ tas ir tik ārkārtīgi būtisks. Yeah, so like for us, like Christmas isn't so important because we didn't have that culture before um, French and like England came into our country. So we don't really uzsvar uh, eh, Ziemassvētkus. Aha, tātad Ziemassvētki līdz ar to nebija tie svarīgākie, jo tā kristīgā kultūra ienāca daudz vēlāk, franču un angļi to ieveda, bet pirms tam mums uh, šāda tradīcija, protams, nebija. One more tradition that is very different, and those of you who are watching this via YouTube, mm. immediately notices the difference. <laughs> Eh, es saku, ka ir vēl viena tradīcija, ko pilnīgi noteikti tie, kas šobrīd skatās mūsu YouTube, pamanīs, ir tērpi. Tad, tad apģērbs. <laughs> jo Anna ir apģērbusies savā tradicionālajā tērpā, ļoti skaistā, starp citu, tērpā. Tie, kas eh, varbūt tās YouTube redz, no nu, augšējo daļu tikai redz, bet tas ir garš, garš tāds eh, kleita vai tērps, eh, ļoti skaists tērps. Es domāju, ka daudz cits ir tradīcijas. yeah, <coughs> <coughs> so the traditional, because um cause I'm having like now it's like ao yai, and literal meaning is like long shirt. Aha, tad, tad neatkārtošu to vārdu vietnamiski, bet uh, nosaukums ir garš krekls. Yeah, so it's like we have a long shirt that um and then we wear it with pants. It's one it's only one of the many traditional costume we have, but recently it's the most popular and most modernized. Klaus. Tātad eh, šāda veida apģērbs, kur ir eh, tātad, garš krekls ar biksēm, kas tiek eh, ģērbts, tas ir tāds tradicionāls, bet kas mūsdienās ir pat ļoti modernizēts un, un pieņemts ļoti spēcīgā veidā. I think here we'll put end to the conversation on traditions. Yeah. Uh, because we'll, no, not end to traditions, but uh, uh, to this introduction because traditions will talk about New Year's traditions after musical pause. Uh, tad šeit mēs iekam mazu muzikālu pauzīti un pēc tam atgriezīsimies, lai turpinātu sarunu par tradīcijām un, un nu par jaunā gada sagaidīšanu un, un šīm tradīcijām ap, ap to jauno gadu tēmu, ko galu galā arī pieteicu. Bet rādījumā arī klausītāji grib atgādināt, ka šodien ir zibmārietons, kad vārcam līdzekļus rādījumā arī uzturēšana, ja tu mani dzirdi, uh, Mums vajag tavu palīdzību. Ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītra ziedot un ziedo, lai, Mārija, lai rādījumu arī skanētu. Lai mēs varētu pildīt šo misiju un uh, daudzas interesantas sarunas tādas kā arī šovakar uh, translēt un piedāvāt jums. Ej un ziedo vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedo 4 eiro 27 centus. Atkārtoši ziedojumu telefonu numuru 9 0 0 0 6 7 6 9. Ja nemaldos, tad šobrīd mums pietrīk, pietrūkst šī mēneša budžeta īstenošanai vēl 3000, nedaudz virs 3000 eiro. Ehm, es domāju, ka tā nav tik liela summa. Varbūt tās, kad ehm, varat kāds arī atbalstīt eh, ar mazāku vai lielāku ziedojumu, lai šo summu samazinātu vēl vairāk. Bet eh, pēc muzikālas pauzes esam atpakaļ un turpināsim sariju, sarunu ar Violetu un Annu par eh, vietnamiešu jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji. Šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani ir divas jaunas dāmas. Dāmas ir no vietnamiešu kopienas, kas Latvijā aizvien aug. Izskatās, vismaz man tā izskatās, kad aizvien aug. Dāmu vārdi ir Violeta un Anna. Uh, nu es, protams, latvisko es laikam <laughs> esmu šos vārdus uh, šajā gadījumā, bet uh, runājam par jauno gadu un jaunā gada tradīcijām vietnamiešu uh, Ehm, jaunā gada tradīcijām, kurš sākas nāk, eh, nākošais nedēļa trešdien, 29. janvārī. Jā, tāds ļoti īpašs uh, laiks un datums uh, par to, kāpēc uh, šis kalendārs vai šis jaunais gads, mēs nu pirms muzikālās pauzes arī dzirdējām uh, par šīm lietām, bet gribas dzirdēt arī par tam tradīcijām, kā, kā tiek sagaidīt šis gads uh, Eh, un kas tāds īpašs varbūt tās notiek, eh, un nu, jā, kā, kā varbūt tās varam iedvesmoties arī no, no šīs tradīcijas. Starp citu, viena lieta, domājot par kalendāriem, es pats vēl, man šķiet, pirms mūsu tradicionālā jaunā gada dzirdēju tādu lietu, ka pasaulē patiesībā ir 52 kalendāri, um, nav tikai uh, Eh, šis, ko mēs šobrīd lietojam, eh, ir Gregora kalendārs un, un ir vēl vesels, vesels lērums ar kalendāriem, un kas nozīmē arī jauno gadu svinīšanām, ja tur tādi ir iekļaut un tā tālāk. Bet viens un nozīmīgs ir vietnamiešu vai ķīniešu vai lunārais kalendārs eh, un jaunais gads, kas tiek svinēts, bet kā tad tas tiek svinēts? So, basically, um, it will start a different day from the new year we all have normally. Uh, nu, parasti tas sākas citā dienā, kā tas jaunais gads uh, normāli uzsākas. So this celebration started like a long time ago, so we can't really tell when did it start. Un šīs, šie svētki un svinēšana sākās ļoti seni, uh, pirms, pirms daudz, daudz gadiem, un mēs tā līdz galam nevaram pateikt, kad tieši tie bija sākušies. But um, most likely it like we the new year come after the crop season. Un tātad parasti šis jaunais gads nāk pēc uh, ražas sezonas. So it is believed that like this new year is like the time for the farmers back then to have rest after like the whole busy season. Aha, un tātad uh, šis ir laiks, kad uh, lauksemnieki tad var atpūsties pēc ļoti aizņemtas uh, ražu ievākšanas sezonas. Yeah, and uh, they like during these holidays they will rest and like prepare for the next season. So mm. like they must like they completely not doing anything. Un uh, šajā, šajā laikā uh, šie uh, lauksemnieki tad arī atpūstīsies, neko nedarīs, vai gatavosies tad nākošajai atkal sezonai? Yeah, because this is uh, the time that they rest and then they come back to the family after like working out on the fields. So this is also um, one of the symbol of the new year is gathering with the families. Un, uh, un parasti tas nozīmē, ka no šiem smagiem lauku darbiem atgriežos uh, šie cilvēki uh, lauksemnieki mājās pie savām ģimenēm un no turienes arī izcēlusies šī tradīcija jaunā gada tāda uh, tradīcija, kad visa ģimene pulcējas kopā. So this is like Christmas in the West, so we have tas like tā, New Year in the East. À, ah, tas tā kā uh, rietumos Ziemassvētki ir šādi ģimenes svētki, tad uh, pie mums Vietnamā tie ir jaunais gads. Yeah, and like during the New Year we will see a lot of red color. Un jaunajā gadā uh, parasti mēs uh, redzam ļoti daudz sarkanu krāsu. So red is uh, believed to be a color with wealth and also luck un uh, šī sarkanā krāsa parasti asociējas ar bagātību un laimi. Yeah, so um By veiksmi, luck uh, veiksmi. Yeah, veiksmi, yeah. <laughs> and so like beside all the decorations, we also wear like dre red dresses or like red auja, like she does. Ah, un arī visas dekorācijas tiek veidot sarkanā vai arī tērpi kleitas arī tiek veidot sarkanā krāsā, vilktas sarkanā krāsā. And uh, during the new year, so like the children will go to um, different houses, mostly mm. right, relatives. Ja un jaunāgada laikā bērni dodas un apciemo uh, pārsvarā uh, radinieku mājas, tad, yeah. tad apceļo mājas. Yeah, and like, of course, like the elders will take them to them, but like uh, we go to different houses to give out greetings and un, nu, look. Mēs dodamies no mājas uz māju, nododot šos sveicienus un arī uh, laimi, uh, vēlot laimi. Yeah, and um, then like the elders will give the children the red pocket. Un uh, šie vecāki tad arī dota mm-hmm. bērniem sarkano aploksni. And um, it also like contains money, but it's not like a It doesn't need to be a big amount of money. Un šajā aploksnī tad ir uh, um, um, nauda. Nav obligāti, ka tā ir liela nauda uh, šajā aploksnī. But uh, yeah, the main meaning after that is just luck and wealthy wishes. Aha, un, un galvenā nozīme šim, šai vēstulē ir uh, uh laimes un, un bagātības vēlējumi uh, jaunajā gadā. And uh, I think like the tradition has been changing over time. Un man but, šķiet, ka tradīcija arī laika gaitā ir sākus mainīties. But uh, the main thing we do is still gathering together with families or friends and greeting each hmm. other. Bet uh, tas, kas palicis, ir pamats, un tas ir, kad uh, ģimene ar draugiem pulcējas un viens otru sveic. Izklausās ļoti uh, labi. <laughs> Nevarēja atrast uh, citu vārdu. It sounds very, uh, very nice, uh, yeah. this uh, tradition, and very familiar, yeah, as you were pointing out, the Christmas time in Latvia is what you have in, in New Year's, uh, and it sounds very nice in, indeed. Uh, vēlreiz es atkārtoju to, ko jau es teicu, kad uh, izklaus ļoti patīkami un jauks svētki, kā jau arī tika uh, izcelts, kad uh, pie mums, mūsu tradīcijā, uh, vairāk Ziemassvētkos šo ģimenes sajūtu mēs e, tvērām un, protams, visi laimes vēlējumi, lai gan tie paliek arī uz Ziemassvētku laiku, un, un tomēr tik ļoti e, skaisti tas izklausas, un gribas nedaudz varbūt tās tā uh, nopratināt, bet kā Latvijā šo svētkus, vai tieši tāpatās arī svin, un kā jūs plānojat uh, to svinēt. Jo es zinu, kad ir svētki ieplānoti, ja kur arī es esmu saņēmis uzaicinājumu un labprāt arī došos. So, because we're in Latvia and there's like not many opportunity or material to actually celebrate how we celebrate back in Vietnam. Un tā sakarā ar to, ka Latvijā mēs esam un nav tik daudz tā materiāla, ar ko mēs parasti šīs dekorācijas veidojam, uh, uh, um, Vietnam. But we try to keep the tradition by dressing up like in traditionals uh, áo dài and going up to like friends' houses to greet the new year to them. Um, bet uh, mēs uh, paturam tās tradīcijas, ko varam, kā piemēram mēs apģērboties ar šo garo kraklu, I imagine it's in red, ja? <laughs> in uh, different colors, but sometimes red and uh, sometimes white. Uh, es iedomājos, ka uh, krāsa ir sarkana, bet uh, man saka, ne, dažādas <laughs> krāsas. Dažreiz varbūt arī tiešām sarkana, bet varbūt arī citās krāsās, arī balta tai And we try to maybe make like a small meeting between friends and like have a, like a party to kind of like celebrate the new year. Un parasti mēs arī cenšamies e, tā kā, uztaisīt tādu kā svinības e, balli, kur mēs visi varam satikties. Yeah, but it's usually not actually under like the day of New Year because well, for example, this year it's like in the middle of the week, and we can't take like time off from school or from work. Jā, parasti gan tas nenozīmē, ka tieši tajā dienā, kad ir jaunais gads, mēs to arī svinam, sakarā ar to, kad nevienmēr varam, kā tas šajā gadā ir iekrītis trešdienā, nevaram paņemt brīvu no skolām vai darbiem. darbiem. Yeah, but we still try to keep like the tradition, like tradition food and Uh, mm, like giving out envelope. So we try to keep like the basic of the traditions. Bet tāds pamatu, tradīciju pamatus mēs, uh, mēs tiem pieturamies, tas ir uh, gan tas apģērbs, gan apciemošana, cilvēku apciemošana, gan arī uh, ēdiens, protams, uh, un kas arī ļoti garšīgs, es to varu teikt visiem radījuma arī klausītājiem, kuri vēl to nezin, kad ir vērts nogaršot <laughs> viedamiešu virtuvi, ļoti garšīga, uh, ļoti garšīga virtuve. Uh, mums laiks nav ārkārtīgi daudz, bet eh, eh, tik un tā man gribas varbūt tās arī nedaudz eh, tā kā vienmēr sakot, tas jautājums, ko es parasti uzdodu saviem viesiem, ir par to labo, kur jūs to labo, kā jūs to laimi saglabājiet, kā jūs saglabājiet tās tradīcijas, esot prom no Latvijas, esot prom no Vietnamas, Latvijā un, un uh, Eh, kur jūs, eh, kā, kādā veidā jūs mēģināt saglabāt tās tradīcijas. Man, man šķiet, tas ir interesanti, jo daudz ir latvieši brauc ārpus Latvijas, un, un tās tradīcijas, kas bija Latvijā, varbūt tās ne visas tiek saglabātas. Bet eh, ko jūs darat, kā, kādā veidā jūs cenšaties tās tradīcijas tomēr saglabāt? Es jau saprotu, ka notiek maiņas, jo ne, nav materiāli vai nav kaut kas no tā, kas bija mājās Vietnamā, bet ir kaut kā uh, nezinu, jums ir kaut kādas apmācības skolas, eh, vietnamiešu tautas skola vai, vai kaut kas tam līdzīgs, kur jūs to darat, vai kā, kā jūs nododat to tradīciju un mainat, ap, apmaiņa eh, notiek šiem tradīcijām? Uh, So, uh, well, uh, while I can't speak for all the Vietnamese in Latvia, I es can. Es nevaru runāt par visiem vietnamiešiem Latvijā. But I can speak for like at least the Catholic uh, Vietnamese in Latvia. Bet par katoļu vietnamiešiem Latvijā. So, like, we have like a community, a Catholic community in Latvia, and we try to organize like the New Year each year to keep the traditions for the kids. Mē, mums ir katoļu kopiena Latvijā, un mēs parasti cenšamies tad uzturēt šīs tradīcijas īpaši priekš bērniem. Well, the like the adults in the community they try to organize like the tradition the games and whatnot to keep the tradition going from generation to generations Un uh, tad, protams, kad mēs uh, cenšamies caur spēlēm un visādām citādām lietām uzturēt šīs, uh, šīs tradīcijas. So we can't like keep everything because for, actually for each region is different, but we try to keep like the basic. And Un this katram year, reģionam ir sava tradīcija, uh, bet yeah, tos pamatus tad parasti mēs cenšamies saglabāt. And this year too, it's like it's like a of a larger um aspect more than the previous years. Un arī šajā gadā būs nedaudz lielāks tāds uh, aspekts kā iepriekšējos gados. Um, so we're just trying to keep it like the adults try to keep it for the kids. Uh, tātad šie vecāki to mēģina saglabāt priekš, uh, priekš bērniem. Because like if you live in a foreign country, it's easy to forget your own traditions. Jo ir grūti aizmirst savas tradīcijas, kad dzīvo svešā zemē. And for Vietnam, because we actually value family and tradition very much, so it's important for us to not forget our own traditions. Un sakarā ar to, ka mēs ļoti novērtējam gan tradīciju, gan vecāks, tad eh, tā, tas ir būtiski, ka mēs saglabājam šīs tradīcijas. Uh, bet vai ir kaut kur iespēja arī uh, tā kā nu, cilvēkiem, kas nav no vietnamiešu kopienas, uh, kopā iesaistīties šajās nezinu, tradīcijās vai jaunā gada svinībās vai kaut kas tam līdzīgs ir iespējams un kur ja ir Latvijā, tas ir uh, iespējams. No nu, tiem, kas varbūt tās arī oh, gribētu redzēt, kā tas izskatās un kā tas tiek svinēts. So, um, norm, normally, like the past years they all come to like celebrate with us. Uh, parasti iepriekšējos gados uh, šie cilvēki, kas vēlējās nāca kopā ar mums arī svinēt. I still don't know how it will be for this year. Es uh, nezinu gan kā tas būs šogad yeah but like normally we all um beside the church we still have like celebratings in each families bet uh, mums ir uh, tātad šīs svētki tiek svinēti ar baznīcā bet uh, bez baznīcas ar katrā ģimenē And uh, also with friends also oh, like, tā skaitā yeah. arī ar draugiem bet uh, vai jums ir tāda uh, nu, tā publiski kaut kur kaut kā pieejama ar tie svētki, vai jūs tā kā iepazīstināt arī cilvēks ar šiem svētkiem? Uh, well, we are. It's, we don't have any public like celebration. Mums nav tāda kā publiski svētki, pieejami svētki. It's mostly we invite our like Latvian friends to come celebrate with us more. Mēs vairāk uzaicinām tos uh, latviešu draugus, lai viņi te pievienojas mums. So I hope like in the future, if like the Vietnam uh, community grow larger, we might have like a public celebration Jā. somewhere. Es ceru, ka tad, kad uh, vietnamiešu kopiena uh, iespējams augs lielāk Latvijā, kad būs arī iespēja svinēt to publiskāk. Es arī ļoti, eh, ļoti ceru, <laughs> ka kaut kas tāds varētu notikt. Man uh, viena no manām kolēģiem prasīja paprasīt, vai nav puķīši ir. Puķi ir kaut kāda tradīcija, kas viņa laikam domā par ķīniešu uh, uh, jauno gadu, bet uh, vai, vai puķi tie uh, tās lelles, vai, vai, vai, vai tas arī ir daļa no, eh, no vietnamiešu? Yes, actually it is like part of our tradition because, you know, when countries are close to each other, we have like kind of like culture exchange, so jā. actually dragon is also part of our traditions. Un, eh, un protams, jā, sakarā ar to, kad mūsu kultūras ir gana uh, tuvas, tad notiek arī apmaiņa, un pūķi arī ir uh, daļa no mūsu tradīcijiem. Ko tas nozīmē šies pūķis? like, <laughs> samulsināja. What does it mean, these uh, dragons? Mm, I think, like, from the ancient time, it means power and yeah. royalty and wealth. Uh, es domāju, ka no, iep, no senos laikos tas bija saistīts gan ar uh, karalisko uh, tādu galma lietām, bet arī ar varu un, protams, bagātību. But it actually not always have to be a dragon. Bet uh, tas nenozīmē, ka vienmēr jābūt ir tādiem puķiem. Yeah, because like in the east or southeast, I could say we have like different zodiac signs. Un uh, tā piemēram, es uh, arī Vietnamā vai uh, Dienvid, ne, um, Austrum uh, Dienvidos ir, uh, ir citas zodiāka zīmes, kas tiek uh, um, izspēlēts. Tā. Yeah, so each year we'll have like different animals assigned. Uh, aha, un tātad katru gadu mums ir cits dzīvnieks, kas uh, katram gadam pienākas. So like for example, now we are actually living in the year of the dragon, but like the next year will be the snake. Ja šogad mēs uh, dzīvojam uh, pūķa gadā, tad nākošais gads būs uh, um, uh, čūskas gads, <laughs> čūskas gads, jau pēkšņi pazuda man šis vārds. Ļoti sarežģīts jautājums tagad tādā gadījumā, viens, nu jā, nu beidzamais jautājums, mm. bet kā tad, kā tad šīs, šie, šie dzīvnieki un šīs eh, zodiāka tradīcijas saskana ar kristietību? Jums esat par to domājuši, vai te, par to ir runāts pie jums mājās? Well, actually, these zodiac sign and the, the Catholic does not like correlate at all. Šie oh, zodiac zīmes un katoliskā mācība uh, nav viņiem saskaras punktu tādu. Because like the, the zodiac sign tradition is more like because our ancestor who weren't Catholic. Uh, jo tās zodiaku uh, zīmes tas ir vairāk saistīts ar mūsu uh, pirmsgājējiem, uh, vecstāviem, nu tiem senajiem uh, vietnamiešiem, ar uh, kuriem nebija uh, saistība ar katoļiem. But like usually the church in Vietnam may try to put the zodiac sign and like the new year and the Catholic more to have like more correlation. But, uh, Bet Vietnamā baznīca cenš tā kā salikt šīs zodiāka zīmes kopā arī ar katolisko tradīciju. But so far I would say that it doesn't really have many correlation except we have like one of the tradition that we hang up like good like quote or like the, from the Bible up in a tree, and then we take the like one of the quotes and to see what our fortune for the next year will be. Um, un nu, vienīgais, ko varbūt tās tā cenšas darīt, kad piemēram mēs uh, tiek uh, uzrakstīt Bībeles citāti, uh, kur tiek pakārt tā kā kokā, un tā katrs uh, var, iz, var paņemt šo citātu, kas ir kā tāds vēlējums, Bībeles vēlējums arī nākošajam gadam milzīgs, milzīgs paldies! E, paldies par drosmi, kā atnācāt. Es jau tagad uh, tikai pasaku, latviešu netūkoju nemaz, lai samazinātu laika sprīdi, <laughs> kas ir vajadzīgs šajā gadījumā. Milzīgs, milzīgs paldies par e, to, ka atnācāt un ka pastāstījāt un uh, runājāt arī par uh, šo jauno gadu un nedaudz arī par vietnamiešu kopienu es ļoti, ļoti ceru, ka uh, mums varētu izdoties sadarbība lielākā, <clears throat> kur iepazīstinātu vairāk iespējams arī ar, ar gan tradīciju, gan kopienu, gan uh, vairāk, uh, vai varbūt tās arī sadraudzēties vairāk uh, šajā gadījumā. Nu tā, paldies, paldies! Jā, Jā paldies! Paldies! Tā, paldies uh, <laughs> lai jums ir labu vakaru! Milzīgs, milzīgs paldies. Rādījumā arī klausītāji atgādināšu, ka šodien ir maratons, vācam līdzekļus rādījumā arī uzturēšanai. Ja tu mani dzirdi, tad ej uz rādījumu arī mājaslapo sadaļu ziedot un izvēlēs sev vislabāko, pieņemamāko veidu, kā noziedot, un arī summu, kuru vēlies noziedot, lai rādījumu arī varētu skanēt un darboties ne tikai janvārī, bet visu 25. gadu uh, Uh, tagad saprotu, tu, tūlīt sāksies čūskas gads, tā, lai arī būtu uh, šais uh, čūskas gads tāds uh, svētīts gads, dieva svētīts gads, uh, ne čūskas svētīts, bet dieva svētīts gads, un, un uh, daudzi citi gadi priekšā, lai vēl arī būtu.